kula enak orang ngahari ringnya lamun cara Sinenmah lagu udan emas Day orang udan emas udan emas la laguan Bapak menir hammpua lamun salahmanya Iiya orang sisin orang sisiranana oge kusi lokak ku lokak penunang geninganma u Bandung banung urang di kamana kun aduh alam <laughs> tema kok kalau banyak ka dii dikamanken ke dikamanakan dikamanakan dikamanken keilah menicap petang menicap petang menicara alama yang menicara alamaremer Ari Ra kangertimutanda cipan nonang ganingan mela hmm? ah, pentingting pemulahan jammek kaci tak salah lawas tak gerak kokko hmm. man ayalah memangcoang Edie hmm. salahlah Mas mengadu halnya aningtur kacita salalah wasma tenang gede pakau mandagdi du rasaing hati aduk a dadi du rasaning ati Allah Caning ati dengan rasaning gedong gede tengah laut ulahnya kapalnya belakak mangke mang deko Oh nya kapalngnya aABngeilah Aduh yuk alan nama mengpokge mau le nya bommela gening mauun ayaah nama dama bodanya bomme monyong lekuk monyong eh, mengajak berantem dong <laughs> Ungu darang te ulen li eko ek itu kok? nama orang gara-gara gen hela se pagi Kadipaten ah, deket ke ujung Jaya ketemu tadi itu Ka Idi Abdi kayaknya ah, ah. Kadipaten jarang Kerta bukti kan tidak unya Aase orang tadi itu atau hmm, asakan kan itumah burung terbaakan kunaun yakuppawear itu senjataan Nusa jati ba orang nusa estu ganingan mamaang dekok dekok Ma aang nusa jati ya teh ras ora ono tilalatik sok namulan genengan mautun teh sok namulan jawer koto Weh itu mau barbisu oh, barbisu oh, barbisu jangan begitu dong kalau bicara jangan samarang oh. saya malu dong malu malu dong dong dong malu Kak dewe malu bete nanaan ulah dibikin ke, ke Maluku <laughs> gitu nana berdoa deh kayaknya ah. dingulang kan nucing geni di <laughs> pahogi koy sama yang ngejenuh ko juru asramting kuasmi pisan na mohon hariumu saya pisan hari mumu lah hari hari hari hari hari mas kap pasir dan lo kawi Kaangdah kirang ngolang batti pikirnya jaja Windows Oh, oh, mata Allah aduh aduh karunya. Kumaha? aduh Ih, <laughs> salah. salah. Ah. Kopi, kopi. Tah, benar sok salah salah gek Dina korsi barii maca milik ah. ja bener lain bari muram muri-muri kumis kudu muri-muri kumis bari nga du dutan ento lainok jelas kedenya itu <laughs> mane sok salah wae lain loska pipir nicat namun lain ah, gitu bener kas ibu-ibu akudinginta Endrin salah ibu-ibu itu mintatadinni hmm. <laughs> teh salah akumatah pun ituak jelas kas <laughs> salah lapor KRTtku PRT PRTguring Kabangsatanlah itu bangsating KRT ah. ah. <laughs> ke manaaunya salah ya 4 KRT pada panton mukaken itutah itu salah Aduh bees bisa paling-balik ya guys ditewak bangathansip itu gitu <laughs> bangsat dibawa ke polisi ah, terus salahwa ke <laughs> salah dis salahkuun bener gede celak tumpak motor bus helm tah lamun kita mah percaya ketiga ngomong makan makan pakai pacul gitu <laughs> lain lain lain lain lain Ros ka sawah bari mah pangu sasak. Iya, tata pangutun dah eta teh. Bus ka sawah galang bari mangul pacul mangut mah lain manggul muning manggul muning iya, iya. aduh salah nih, cul muning manggul garu, muning tuh bener tah kan deuk manggul naon ka mana ka itu deh tuntah di wadahan karena gitu, entog lain lain mulungan runtah diabuskan karena carangka itu ah. mahama ka be cet pigeon carangka kaitkan abang ngeles ah. Ada nggak deh ah. nuku ans tuganinganma kayayo nama garnya bapak eh, Amin ingat sama ingat sam harita masalah mulai Jamal apanya minyak tanah mahal eh? itueckan cengke uranante gening ucing ogetera piK itu <laughs> aja rujak pelut. Hmm. Ini dia mas mau sendirian mah bisa. Kuma? cek? Kusi? Kuma? Nya cingan Iya, so? Hmm, eh, lo ya. mau coba? Eh, kasih damai dari eh, obat surupan nak kacapina itu, ya, Bang. Ah nya di Tambul jadi lamun mana itu dikecer nu wayah noe pake Tambul tapi ku saya mau dibayar <laughs> iya. <laughs> nuhun atuh cing cing ah nya nya waduh kecak lu kem Hmm. Persatuan, persatuan. Ya. Benar, benar, benar, benar. Iya. Sisi mah nggak bangun. Artinya, artinya aku iya. mah. Artinya, wahai pemuda-pemudi. Ya. Pemuda-pemudi yang kreatif dan populer. Ya. Iya. benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar benar, benar, Benar, benar, benar, benar. Benar, benar. Inung teh ba tehkabo Akabbinabi ah, dada mau tunchan maut mamawak ka di kubur ngomong tijang jipak koe kuma gitu kan ah. nya pernah tahari tata teh heeh lah ya jalmi anu krisis kamling hmm? alah gede-gede nanya dengan tergapeh eh teh mbak jawab benar oh, benar ngarahuna <laughs> Puten ih kantengahanggaragung pengapunton airakaana dening praar Da ha <laughs> Kemang keparapatan Geningan kaparapatan Apunten madur dur Abdi apunten Bili ayah kelep kalepatan geningan lepatan, geningan kalepatan lah, kala kala kala kala kalepatan Muni lupa ah orang temang dekoknya siomo cakelah sakit lananya siomo orang reus heula reus ah, ah, ah, <laughs>